quindec pundoi por sinfonio. Antau precise ducent iaroi, ocasis curiosa negozio en la mercato de arto en Europo. En la iaro 1817, la Filharmonia Societo de Londono pagis quindec pundoin por mendo de sinfonio al tiam fama componisto. La componisto laboris dum quelca iaroi, cae fine en 1824 oni premiere presentis la vercon en Vieno. La publico reagis entusiasme, vigle, cae brue. La autoro ce estis la debutan presenton cun la dorso turnita al la publico. Li prescau ne perceptis la applaudegon char li estis tutte surda. La autoro, Beethoveno, la verco, la naua sinfonio. Oni povas diri che pago de quindec pundoi por la naua sinfonio estis eble la plei avantagia pago in la historio de arto. Effective, Beethoveno estis unu e la unuae componistoi quiui tractis cun accettantoi la preson de siai vercoi. Gistiam, componistoi ordinare ricevis finanzan subtenon de mecenato al nobelo, cae generale vivis modeste. Cae oni povas diri che, gis nun, la eruditia musico ancora ne estas abunda fonto de vivgaino. Beethoveno ne estis pioniro nur en la campo de economio lia tre multe costa naua sinfonio farigis unu de la plei alte considerata e en ciui tempoi. Apud la Shakespeare Hamleto cae la Michelangela Davido, gi staras ciel monumento de bello en la occidenta mondo. Unua foie, oni enconducis coruson ciel movimenton en sinfonion vere revoluzia pascio sia tempe. Tiu decido de Betoveno ocasis protio che li facte studis literaturon, cae protio admiris la humanismain ideoin de grandae Europae verkistoi. De Schiller li prenis versoin de la Odo al Gioio por la Quara Movimento. Nun tempe, gi prave farigis la himno de Europa Unio post adapto de Herbert von Karajan. Tiu brila melodio facte formigis en lia menso dum plurai iaroi. Oni trovas spuroin de gia structuro en iui liai antauai componajoi. Inter la oca cae naua simfonioi passis dec iaroi, cae oni supposes che gi neniam plenumigios. Iom corpreme estas pensi che la componisto mem neniam auscultis sian cef vercon, almenau fisiche. Li iam estis tutte surda. Li vane penis gvidi la orchestron laula ritmo, sed tutte vane. Alia regisoro plenumis la tascon. Oni pagis al Beethoveno quindec pundoin por la naua sinfonio. Se agi iuste, Chiom oni devus pagi? Quincent? Quin mil? Quin milionoin? Ien la gloro de granda artisto, ne eblus pagi. Ni pagu per reauscultado con la sama plesuro de antau ducent iaroi.